Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 5, 1895 Inilabas ang panglimamputpitong encyclical ng kanyang kabanalan, Papa Leo Ikalabing Tatlo. Ito ay isang adiotrichem na may kaugnayan sa Santo Rosario. Sa nasabing encyclical, ipinaalaala ni Pope Leo XIII ang Birheng Maria ang makapangyarihan na tagapamagitan na nakauunawa sa pangangailangan ng mga Kristiyano. Naniniwala si Pope Leo XIII na maipapakita ang debosyon sa ating ina sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.